وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda aka saba a rana da lokaci irin na yau muna haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin ahlus suna wal jama'a na garin tsagero a cikin karamar hukumar rimi jihar katsina najeriya inda a kowace rana irin ta yau litinin muna haduwa a wannan masallaci inda muke gabatar da darasi a cikin littafin muwadda ta babban malamin fito kuma malamin hadisi imamu na malik ibi da anasin rahimuhullahu ta'ala idan ba manta ba a makon da ya gabata mun tsaya ƙarshen hadisi na 265 a cikin kitabu salatin lai a yau insha Allah ta'ala za mu tashi a babi na uku a cikin kitabu salatin laili a hadisi na 266 malam ya ce babun al'amur bilwitir babi na gaba zai yi magana akan umarni da yin wutiri mana umarnin da shari'a ta bayar ga musulmai cewa su yi wutiri za mu ji wannan umarnin na wajibci ne koko na mustahabbi ne ma'ana umarni ne na dole sai an yi ko umarni ne na in mutum ya sa kan shi ya yi ya samu lada a wajen Allah in bai yi ba bai da lada bai da sulufi shi ne abinda wannan babi zai tattauna a kai ƙala haddasa ni ya haya an malikin an nafi'in wa abdullahi ibn dinari an abdullahi ibn umar anna rajulan sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an salatin laili faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatun laili mafna mafna fa'iza khashiya ahadukumus subha sallara ka'atan wahidatan tutiru lahu ma kad salla imam malik ya karɓi wannan hadisin daga wajen malumansa guda biyu nafi'u da abdullahi ibn dinari shine ce an annafi'in wa abdullahi ibn dinari nafi'u da kuma abdullahi ibn dinari wakilahuma maula ibn umar su duka biyun nan duka almajiran abdullahi dan umar ne kuma bayinsa da ya yanta da bayi ne sai ya yanta su da fi da abdullahi ibn dinarin da duk bayan abdullahi dan umar ne sai ya yanta su sai suka zama maulansa ana abdullahi ibn umar sun karbo daga malaminsu kuma mai gidansu abdullahi dan umar anna rajulan sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan umar ya ce wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam az-zurqani a sharhin muwaddansa yace lam aqib ala ismihi iya bincike na bai iya gano sunan wannan mai tambayar ba amma za mu iya fahimtar sahabi ne tunda ya tambayi manzon Allah ya ce an da rajulan wani mutum sa'adar rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi manzan allah sallallahu alaihi wasallam an salatin laili game da sallar dare ya tambaye shi ya ake sallar dare ne raka a nawa ce wakalar rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai manzan allah ya ce masa salatun laili ita sallar dare masana masana raka'a biyu biyu ce biyu sallama sai a tashi a ƙara kabbara a yi wata biyu a sallama haka za a yi ta biyu sallama biyu sallama mun fahimta to biyu sallama biyu sallama sau nawa za a yi sallamar an ƙayyade ko ba a ƙayyade ba waɗansu malamai suka ce wancan hadisi na aisha da muka wuto baya wanda a ciki take cewa ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yazidu fi ramadana wala fi gairihi ala ihda asharata raka'a aw kama kala cewa manzon Allah bai wuce raka'a 11 a ramadan ko ba ramadana ba to wasu malamai sai suka dauko wannan hadisin sai suka ce ya kayyade wannan hadisin na masna masna kenan biyu sallama biyu sallama biyu sallama sau biyar za a yi ba za a wuce biyar ba sai a yi wuturi da ɗaya raka a goma sha ɗaya kenan don ta ce manzan Allah bai wuce raka a sha ɗaya a ramadan ko ba ramadan ba waɗansu malamai suka ce a wancan hadisin baya nuna ƙayyadewa bal wannan hadisin ma yana budawa ko raka a nawa za ka iya abinda ake cewa dai shi ne biyu sallama biyu sallama biyu sallama in za ka yi raka a ashirin sallama goma ya yi in za ka iya raka a arba'in sallama ashirin ya yi suka ce ba a kayyade ba mun fahimta to kuma wannan a kansa jimhurin malamai suke jimhurin malamai sun tafi a kan cewa sallar dare ba a kayyade ta ba abinda kawai aka ce shi ne biyu sallama biyu sallama shi ma wannan ɗin suka ce shi ne galibin aikin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam amma in ba haka bayan aisha ta ba mu labarin yana hada raka a hudu ya sallama guda kaga yana yin wani abu saɓanin haka kenan wani lokaci amma galibin aikinsa a sallar darensa yana biyu ya sallama ne biyu ya sallama mun gane to ya ce fa'iza aka shi a hadu kuma buha idan ɗayanku ya ji tsoron sallar asuba za ta kubuce masa yana nan yana wannan sallar daren har a za a kabbara sallah ba a masallaci bai je ya samu ba to sallar sallah can wahidatan sai ya maza maza ya kawo raka'a guda ɗaya tal wannan raka'a guda ɗaya tutiru hu ma kan salla sai ta zama wutirin abin da ya riga ya sallata a baya mun gane shine malamai suka ce abin da ya sallata a baya ya zama shafa'i kenan abinda ya sallata na ƙarshe raka'a ɗaya ɗin nan shi ake ce ma da haka ya yi wutiri da raka'a biyu sallama biyu sallama sai ya wutiri da a ɗaya ta ƙarshe wannan kunga ya nuna cewa ana son wutiri ya zamanto shi ne ƙarshe mutum yana iya yin sallah raka'a biyu ko nawa ya so wannan duk shafa'i ke ce mata sai ya kulle da raka'a ɗaya ta wutiri mun gane don haka suka ce ita ka raka'a ɗaya ce amma an so min a yi ta a gabatar mata da shafa'i ko da raka'a biyu ce to sannan sai a kawo wutirin suna ganin ba a yin wuturin shi kaɗai zikau kawai mutum ya tashi raka'a ɗaya wannan a mazhabin malikiya kenan dole sai an haɗa shi da shafa'i amma wasu malamai suna ganin ya halatta a yi raka a ɗaya a matsayin wuturi tun da wuturin raka a ɗaya ce ba lalle ba ne ba dole sai ka yi shafa'i kamun ka yi wuturi to kaga a cikin wannan hadisin an ba da umarni a yi wuturi kenan domin ya ce fa'i za ka shiya a hadu kuma su ba salla raka'atin umarni ne idan ɗaya ku ya ji tsoron asuba za ta kubuce masa to an ba shi umarnin ya yi raka'a ɗaya ta zama masa wutarinsa to kun wannan umarni ne kenan shi yasan ya imam malik ya ce babin da zai magana a kan umarnin da aka bayar game da yin wuturi to sai dai wannan umarnin wani irin umarni ne umarni ne na wajibi ko ko na mustahabbanci za mu ji a hadisi na gaba haddasa ni an malikin an yahya ibn saidin. an muhammad Ibin yahya ibn habban an ibn muhairizin anna rajulan min bani kinanata yud'a al-mukhdaji sami'a rajulan bisham yukanna aba muhammad yaqulu innal witra wajibun faqala al farutu ila ubadata ibn samit da hu wa huwa raji'un ilal masjidi fa'akhbartuhu billazi ƙala abu muhammadin fa qala ubadatu kazaba abu muhammad sami'tu Rasulallah sallallahu alaihi wasallama yaqul khamsu salawatin katabahunna Allahu azza wa jalla 'alal ibadi wa man a bihinna lam yudayyi minhunna shay'an istighfafan bi haqqihinna kana lahu inda Allahi ahadun an yudkhilahu aljannata wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu inda Allahi ahadun in sha'a azabahu wa in sha'a adkhalahu aljannata Imam Malik ya karbo wannan hadisin daga malaminsa yahya ibn sa'id al-ansari shi kuma ya karbo daga muhammad ibn yahya ibn habban an ibn muhayriz shi kuma ya karbo daga ibn muhayriz ibn muhayriz ibn muhayriz ya ce rajulan min bani kinana wani mutum wanda ya fito daga kabilar banu kinana yudu'a al-mukhdajiyya ana ce masa al-mukhdaji al-mukhdashi sami'a rajulan bisham ya ji labarin wani mutum a kasar sham yukanna aba muhammadin ana masa alkunya da abu muhammad malami ne ya yana fatawa yana cewa innal witra wajibun witri wajibi ce haka yake bada fatawa yana karantar da mutanansa shi Abu Muhammad cewa wajibi ce ita witri mun fahimta a cewa witri wajibi ce ba Abu Muhammad ne ya fara wannan fatawar ba wabihi qala ibn al babban malamin na a tabi'ai sa'id ibn musayyib ita ce batawarsa wa abu ubaida ibn abdullahi ibn mas'ud haka abu ubaida dan gidan abdullahi dan mas'ud shi ma fatawarsa kenan wadda haq da imamu da haq wannan duka ibn abi shayba ya roto daga wurinsu sannan wa akhraja an mujahid al-witra wajibun walam yuktab to haka dai da yawa daga cikin waɗansu malamai kamar da na ɗanyi wannan maganar makon da ya wuce har na ce muku mutanen mazhabar abu hanifa su ma suna kallon cewa yi wajibi ce amma wannan magana ta waɗancan malaman tana da rauni kwarai da gaske har ma ibn albar yana cewa alƙauru bi annal witra sunnatun walaisa wajibin ya kadu an ya kuna ijima'an lishuzuzul kilafi fihi ibn yake cewa fatawar cewa wuturi sunna ce ya saura kaɗan ya zama ijma'in malamai saura kaɗan ya zama ijima'in malamai saboda fatawar cewa wajibi ce ya ce fatawa ce shaziya a wajen malamai kun fahimta so to shi sai wannan abu muhammad din ya ɗauki waccan fahimta yana cewa wutiri wajibi ce to yanzu da wannan mutum al mahdaji ya samu wannan labarin faƙala al mahdaji sai mahdaji ya ce faru hutu ila ubadata ibn samit ya ce sai ya hau abin hawa bai tsaya ko ina ba sai wurin babban sahabin nan ubadatu ibn samit ibn qaisin al-ansari al-khazraji al-madani babban malami ne a cikin a cikin a cikin a cikin sahabbai mutunan madina ne yana daga cikin annuqaba waɗannan mutanen wanda suka je suka yi yarjejeniya da manzon Allah cewa ya zo madina za su taimaka mashi kusa akwai delegate na mutanen madina wanda suka je suka haɗu da manzon Allah suna invite suna gayyata shi yazo madina ya zauna to waɗannan mutanen su ake ce ma'annuku ba to shi an yi zaman farko an yi zama na biyu ana ce mace da ya aka ba akwai ta farko akwai ta biyu to shi uba da ibn samid yana ɗaya daga cikin sannan kuma albadariyu ne ya ji yaƙin badar ya ji yaƙin badar an ce ya rasu a wani ƙauye ko wani gari da ake ce Ramla shekara ta 34 bayan hijira a lokacin yana da shekara saba'in da biyu a rayuwarsa wakila ashe ila kilafati mu'awiya waɗansu malamai kuma suna cewa a allah mai tsawon rayuwa har ya kawo lokacin kalifancin sayin na mu'awiya awuya. Tosai wannan sahabi sai wannan mutum ne da ya ji waccan fatawar sai ya ce bari ya je ya samu ubada ibn sabit ya tambaye shi aiki sahabi ne kun gane to shi ne sai ya ce faruhutu ila ubada ibn samit sai na hau abin hawa na zuwa wajen ubada ibn samit fa'ata rastu hu wa huwa raji'un ilil masjidi ya nufi gidansa sai ya gamu da shi wa huwa raji'un ilal masjidi yana mai dawowa daga masallaci da suka gaisa ya gabatar da kai shi ya ce fa'akbartuhu billazi ƙala abu muhammad sai na ba shi labarin fatawar da abu muhammad yake bayarwa a ƙasar sham annal wutira wajibin cewa wutiri wajibi ce faƙala abu ubada sai abu ubada sahabin na yana buɗe baki sai ya ce ka zaba abu muhammad abu muhammad ya yi kuskure haka albaji ya ce ka zaba a nan ba za ka fassara ta da karya ba ai yana nufin ya yi wahami ya yi kuskure mun fahimta domin suka ce walkazibu ita kalmar alkabib a larabci salasa salasata aujuhin tana da fuskoki guda uku ahduha ala wajhi sahwi fi ma khafiya alayhi wala ithma fihi wani lokaci takan zo da ta fuskar mantuwa takan zo da ma'anan mantuwa mun gane laraba lokaci alkalib suna amfani da ita akan mantuwa wani lokaci kuma takan zo da ma'anar kuskure wani lokaci takan zo da ma'anarta na karya wanda muka sani so nan da ya ce kaziba yana nufin na kuskure mun gane saboda ladabi irin na magana to da ya ce ya yi kuskure sai ya kawo hujjar dalilin da ya sanya ya ce ya yi kuskure ne sai ya ce sami ta rasulallah sallallahu alaihi wasallama ya kulu na ji manzan allah da kunnuwa na ya kulu yana cewa hamsu salawatin salloli biyar ka taba hunnan allahu azza wa jalla ala alal ibadi su ne allah ya wajabta a kan bayi kaga ba wuturici kenan manzo Allah ya ce salloli biyar to su ne Allah ya wajabta mu bayinsa ba wuturi ciki asuba Zahar la'asar maghrib isha su ne guda biyar din wannan kaga ya nuna mana wuturi ba wajibi ba cewa faman bihin da manzo Allah ya ce duk wanda ya kiyaye sallolin nan guda biyar ya zo da su lam yi min kunna shay'an bai toyarta ɗaya daga cikinsu ba Istikfafan don ya rena ta istighfafan bi haqqihinna dan ya rena haƙƙinta kana lahu Allahi ahadun yana da alƙawari daga wajen Allah an yudkhilahu aljannata Allah zai shigar da shi aljanna wa yi a tibihin na wanda bai zo da su ba kuma Falesa, lahu inda Allahi ahadin bai da irin wannan alkawarin a wajen Allah in sha'a azabuhu in Allah ya ga dama zai masa azaba wa in da dakhalahu aljannata in kuma ya so yana iya shigar da shi aljanna bi rahmatihi da rahmatsa fadlan dan falalarsa mun fahimta a wannan gabar ne azzurqani yake cewa wa fihi anna tariku sala la yukaffira wannan ya nuna mana cewa wanda ya bar sallah ba a kafirta shi a fahimtar su waɗannan malaman da wannan hadisin domin da Allah ya ce kaga wanda ya wulaƙanta ta in Allah ya ga dama ya shigar da shi aljanna in ya ga dama kuma ya sanya shi wuta suka ce wannan ya nuna cewa ba kafiri ne ba bal huwa hatal mashi'a bi nassil hadisi suka ce shi inda mutum ya mutu bai sallah to yana ƙarƙashin mashi'a ta Allah in Allah ya ga dama ya masa azaba in Allah ya ga dama ya shigar da shi aljanna wannan daga cikin hujjojin malaman da suke cewa tariku sala ba kahiri bane ba wanda suke cewa kahiri ne su ba suna dalilin su ba wannan muke magana ba to kun ga a wannan hadisin mun fahimci cewa umarnin nan da aka yi na a yi wuturi wane irin umarni ne umarni ne na mustahabbanci ba wajibi ba shi ya sanya duk malaman da suka rubuta salloli na farilla ba sa sanya wuturi a ci amma idan an zo san rubuta salloli na nafila to ana sanya wuturi a ci malamai waɗansu daga cikin malamai suna cewa a cikin salloli na nafila gaba ɗaya ta wuturi ta fi su ƙarfi shi wani malami daga cikin malamin malikiya yake cewa sallar wuturi sunnatun wajibatun ko kuma ce sunna ce kal wajibi kamar ka ce wajibi ce da haka suna ganin tana da ƙarfi amma duk ƙarfinta ba ta kai wajibi ba da aka duk wata sallah ta nafila in dai ba ta farilla ba ce ba ta wutiri ta fi ta daraja a wajen Allah waɗansu malamai kuma suna ganin a'a rakatai fajr ta fi wuturi falala su haka malamai suke sabari amma dai tabbas wutiri tana daga cikin salloli masu matukar muhimmanci cikin sallolin nafila ana son musulmi ya kula da ita kwarai da gaske kar mutum ya bari dare ya zo kare ba tare da ya yi ta ba duk da musu habbinin ce to mala ya ce wa haddasa ni an malikin an abi bakirin ibn umar an sa'id ibn yasarin kala kuntu asiru ma abdullahi ibn umar bi tariki makkata kala sa'idun falamma khashitu subha nazaltu fa'autartu Summa ma a daraktuhu faƙalali abdullahi ibn umar aina kunta faƙulci lagu kashitin subha fana zantu fa’autartu faƙala abdullahi a laisa laka fi rasulullahi uswatin faƙulci walla faƙala inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ka na yi tiro alal ba'ir na'am wannan hadisin imamu malik ya karbo shi daga abubakar ibn umar shi kuma ya karbo daga sa'id ibn yasari abubakar ibn umar yana daga cikin jikokin sayan na umar shi abubakar ɗin kuwa abubakar ibn umar ibn Abdulrahman, ibn abdullahi ibn umar ibn khattabi to shi umar ibn sa'id ibn yasari kala ya ce kunta asiru ma abdullahi ibn umar wata rana ina tafiya tare da abdullahi dan umar bidariki makkata akan hanyar zuwa makka akan hanyar zuwa makka ta kila daga madina suka fito za su makka kala sa'id sa'id ya ce ma aka shiti subuha suna tafiya cikin dare sai ga alamun alfijir zai keto asuba za ta yi shi kuma bai yi wuce ni ba ya ce na daltu sai ya sabko da kan abin hawansa fa'autartu sai ya yi wuce ni sun ma'adraktuhu sai ya bi su wannan ya wanda cewa gefe ya goma su sa da umar suka ci gaba da tafiya shi sai ya tsaya ya yi wuturinsa to lokacin da ya cin masu faƙalar yi abdullahi ibn umar sai abdullahi da umar da ce mashi aina kunta yau kai na ka tsaya faƙulci lau ya ce sai na ce mashi su subuha na ji tsoron kar gari ya waye fana na zaltu fa'autartu sai na sauka na yi ne faƙala abdullahi sai abdullahi da umar ya ce mashi alai salaka fi rasulullahi uswatin kai ba ka yin koyi da manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam faƙulti bala ya ce a ni ina koyi da manzan Allah wallahi na rantse da Allah faƙalar sai abu laɗin umar ce mashi to ka sani ina rasulallah sallallahu alaihi wasallama ka na wa ala alba'ir manzan Allah yana yin wutiri sama da raƙuminsa kaga kamar yana ce mashi ba sai ka tsaya ka sauka ba ana tafiya kawai kana wutirinka mun gane bisa raƙuminka illa iyaka dai kawai waɗansu malamai suna cewa lokacin da zai kabbara sallar ta wuturi to zai tsaya ya juye da dabba shi ta kalli alƙibla sai ce allahu akbar to daga nan sai ya sake ta ko da ba alƙibla take kallo bai ci gaba da sallah yana tafiya ima'i zai in zai ruku'u ya haka in zai sujada ya sanya ruku'un ya fi haka mun gane mai wannan hadisa yake nuna mana na? e yana nuna muhimmanci amma alaƙanmu da babu game da umarnin da aka yi na yin wuturi eh, yana nuna haka amma ina son ka kulla alaƙa da fassarar da tarzamar da shi imamun imam cewa umarni da yin mutum yawwa ya yana ba wajibi don ba a sallar wajibi saman dabba ai eh in sallar abin harci dole sai an tsaya yawwa to yin ta da aka yi sama raƙumi manzan Allah ya nuna mi ya nuna mustahabbi ce ba wajibi ba ce ba da aka umarnin da aka ce an yi ai wuturi umarni ne na mustahabbanci to kuma malamai almu'asiruna malamai na zamani wanda sun ga wannan zamanin sun ga jirgi sun ga mota suka ce har yanzu ana iya mutari a saman mota ko a saman jirgi a saman mota ana tafiya kana wuce kana zaune bisa ɗinka ka ce allahu akbar kana wuce har ka gama kai sallama ya halatta motan nan koda ba gabas take fuskanta ba ko ina take kallo ya halatta kai kamar yadda ya halatta ya sama rakuni ɗinsa sallar farilla ce suka yi saɓani amma ko ita waɗansu malamai suna ganin inda ba za a tsaya ba a wannan tafiyar har lokacin sallar zahar ya fita ya ƙare to ya halatta har ita ka yi don kar wannan lokacin ya fita kai ne za ka tashi daga katsina misali cikin jirgi za ka tafi maka ko madina lokacin da za ku tashi na alfijir bai ke ba kaga ba za ka yi sallah asuba ba lokacin da za ku sauka can tunda suna gabanmu da awa da rana tsaka za ku sauka to kaji da rana tsaka kana asuba a maka <laughs> to kaga sai malamai suka ce sai ka yi a cikin jirgin to kana cikin jirgi ya za a kallo alkibla a kaga ba ta kalluwa da alkibla ma kuma da ta kasa. to amma a hakan a zaune sai kai ka. mun gane so ka ganin tafarin lace to balle kuma tana fila. da aka babu laifi ana iya mutari a saman abin hawa idan mutum yana cikin halin tafiya amma wanda zai wucirin nan sai wanda yake matafi almusafir ba cikin gari ba da ganin za ka je waccan unguwar bisa mashinka ka ce bari yi wuturi da ka bari ka je gida ka yi ranka sai matafi wanda yake matafi daga wani gari ne za a yi wani gari to shi ne zai yi haka ala wa haddasa ni an malikin an yaya ibn sa'idin an sa'id ibn al annahu qala kana abubakar as-siddiq idza arada an ya'tiya firashahu aw tara Wakana umar ibn al-khattabi yutiru akiral layl qala sa'id ibn al-musayyib fa amma ana fa idza ji'tu firashi awtartu kaga dan Allah ya ce abubuwa imam malik ya karbo daga yahya ibn sa'id yahya ibn sa'id ya karbo daga malaminsa sa'id ibn al-musayyib ana cewa musayyab ana cewa musayyif ana rubuta da fata ana rubuta da kasara babban malami ne a cikin tabi'ai waɗansu malami ma suna ganin shi ne afdalu tabi'ina suna ganin cikin tabi'ai kakan babu kamar sa ya ga sahabbai da yawa ya yi karatu wurinsu da yawa sirikin sayid na abu hurera ne ya auri da ya sayid na abu hurera to da ibn musayyib annahu qala yace kana abubakar as-siddiq idza arada an ya'ti firashahu aw tara yace yake cewa sayyidina abubakar Allah ya kara masa yarda idan zai kwanta idan yana nufin hawa shimfidarsa dan ya bacci to autara yakan yi wuturi kaga farkon dare kenan yake wuturi mun gane da ya je kwanciya bacci kawai sai ya alwala sai ya wuturinsa in ya kwanta bai tashi sai asuba saboda saboda wuturi ba wajibi ba ce ba a yi ta tsakar dare in ka yi ta farkon dare ya yi sai dai an fi son a yi ta ƙarshen dare ɗin nan ne so mutumin da ya san bai iya tashi tsakar dare ya yi wuturi ya yi abinsa farkon dare ana gama sallar isha'i ko ma gefe guda kawo wuturin ka ka yi karka ce barin bari karfe biyu na tashi kuma ka je ka kasa tashi karfe biyu ko kuma kai baya ba sani ka tashi karfe uku kai ta wuturi ka koma bacci kuma ka tashi kai asuba ka ga ya yi ba ba da baccin kai ka samu asuba cikin jam'i so da Allah ya ce mana fattaqullaha mastada'atu ku ji tsoron Allah bakin gwargwadon iyawarku shine wannan sai na abubakar kaga dai imani da tsoron Allah duk duniya ba kamar shi bayan manzan Allah amma yana wucirinsa farkon dare to kayan kaya farkon dare sai ne kaga ba wani abu bane ba sai da min sai ce yana wuciri farkon dare wa kana umar ibn khattab shi kuma sayyidina umar dan khattabi yutiru kiran layl shi kuma yana kai ta karshen dare shi kuma ƙarshen dare yake yana tashi ƙarshen dare sai ya kawo wuturinsa ƙali sa'idu ibn al musayyif sai sa'idu ibn al-musayyib ya ce fa'amma ana amma kun gani fa'iza ji iti firashi a wutartu da na je fida ta nake wuturi kenan da aikin umar da na abubakar wanne ya ɗauka irin na abubakar yake to kai ma yanzu ka ɗauki ɗaya cikin biyun nan amma kar a ce cikin biyun nan baka dauki ko daya ba mun gane in za ka iya tashi ƙarshen dare ka tashi in ba ka iya tashi sai ka abinka farkon dare shi kenan sai ka yi tayi wannan sai yake nuna mana lokacin sallar wuturi yana farawa ne farkon dare bayan sallar isha'i zuwa ƙarshen dare kafin alfijir yake to shi ne lokacinta duk lokacin da ka yi ta a cikin wannan lokacin ta yi yanzu ba za ka yi wutari ba don lokacin isha'i bai shigo ba ko kuma in ya shigo to ba za ka yi wutari ba sai bayan kayan sallar isha'i shi ya sanya idan an hada ruwa in an hada sallah saboda ruwa aka aka sallar isha'i to a lokacin ba za ka ce bari in tashi in kawo wuturi ba saboda lokacinta bai shigo ba da haka ita lokacinta yana shigowa bayan shafaƙi ya bace sannan kai kaya sallar isha'i amma baka sallar isha'i ta ranar nan baya ba za ka fara yin wuturi ba mun gane Allah ya shirin da mu so kun ga magabata su ba sa faɗa da junansu ba su zagin juna da an samu sabanin fahimta yanzu abubakar farkon dare yake umar yana ƙarshen dare shi kenan kowa ya ce ya rike fahimtarsa ya rike ƙoƙarinsa wanda zai iya yi hadisun baya wani malami ya ce wajibi ne a yi ko wanda da ya ji sai ya ce bari ya tafi wajen malamai ya tambaya sai tafi wurin sahabi ya tambaye shi ya ce a ya yi kuskure kaji abin da yake daidai ganin kaji ya koma ya ɗaga ma wancan magana sai zai ta aiki to amma yanzu saboda karancin adabul iktilaf manyan malamai ba za mu ce ba salla dubban sabani ba sai dai mu ce saboda talabaɗiyar shedan da ya zai ja su sai ga manyan malamai suna majunin su raddi akan mas'alar da bata kai ta ko ta waya za su iya warware ta ka buga mushi algawa ta malam na, an ce ka ce kaza eh ka ji dalilai na amma malam ina ganin ga dalilai sai su warware ta anan ba sai wani ya zo ya bari ba ya ce malam wani ya ce kaza ya ce kaza ba daidai ba ne ba kamar yadda na yi magana wancan lokacin abin kunya ne wai har a ce za a zo a yi mukabala kai ka taɓa jin sahabbai sai wata mukabala kan wata matsala ta fiƙi mukabala ni ina cewa halayenta da musulmi da wanda ba musulmi ba ne ba don ya shigo musulunci ko da musulmi da wanda yake kan wata aƙida wadda take ba daidai ba amma ni ina aƙida ahlus sunna kai ma kana aƙida ahlus sunna to bi hada mu muqabala bai dace ba so abin sai ya koma wata wani abin abin mai za a kira shi kun ga videos ɗinsu ko su malaman jos ɗin nan haka suka ji an ce wajen malami hamsin ya je boci kuma ita mukabala ai ba haka ake yanta ba ana yanta ne don ne na a fahimci juna to yadda aka tsara ta ba da zai a fahimci juna sai dai a ƙara faɗa ka ɗauko malami hamsin wannan ya zo daga lagos wannan ya je daga kaduna wannan ya je daga kaza wai dukkan wai ana rike hannu a sallah ko suke aki wanda ko daga maka ya zo ya zo duk ya hida abin da zai hidi bai iya kawo hujjar wanda ta ce a daga hannu a rike hannu a sallah ya zai da ita tunda an riga a rubuta ta shi ma wanda yake cewa a riƙe ya zo duk littafin da zai buɗa ya karanta bai iya goge inda suka ce ana iya sakin hannu a sallah mutum da kai ba kai ka rubuta ba ni ma ba ni na rubuta ba me na mukabala to mukabala ce za a yi wadda ba da za a don kowa zai iya buɗe littafi ce ga abin da aka ce a to ta ina za a kama wani abin ga a ce a ce a ce yaya kuskure to to wannan abin bai dace wallahi ya kamata malamai ina nufin manyan malamai Allah su tsoron Allah su rage magangami ba komi bane ba malami zai tsaya magana a kai akwai abinda bai kamata a ce malami ya yi magana a shi ba amma yanzu fada tsakanin malamai ya koma a social media sannan ga almajiransu wanda suke kara hura wutar abin su ta zuzuta abin na wannan malamin su dora shi ma na wannan malamin su dora ka zo ka yi karatu ka ce manzan Allah yana riƙe hannu a sallah ba shi kenan ba ka karanta hadisanka wancan ya je ya karatu ya ce ba a riƙe hannu a sallah ya za ka yi da shi eh ba yadda za ka yi da shi kuma duk abin da suke magana a kai matsaloli ne na furu'a ba yanzu na aka ce ba wanda bai sallar ba an Allah ya gada masu sai ya sanya shi aljanna ba shi ba wai rike hannun ba sallar ma gaba ɗaya bai yi to Allah sauri abun bai da abun ba daɗi wallahi duk wanda yake da damuwa abin zai dinga jin ba daɗi kuna kallo yanzu hayan riga fa magana suka gaya mana wannan shekarar ko ba ku ji abin da suke cewa ba sun ce sun yi maulidi lafiya allo ba wanda ya matsa musu saboda hwada ya barke tsakanin ahalin sunna yanzu ba ta maulidi suke ba ta rike hannun suke ko ta suke hannu haka waɗansu malaman suka faɗa na eh, magabata suna yin saɓani amma in sun yi saɓani ba sa yin haka yanzu imamu malik ba yana da fatoyi ba wanda su ne galibi ake jingina ba a ce mazhabar shi ba shi imam shafi wajen waye karatu ba zai imamu malik ya karatu ba amma da ya fahimci waɗansu abubuwa sabanin da imam malik shi ba sai dai ba da fatoyi sabanin na maluku an yi hada har haɗa ba to allah ya shirya da mu su don haka ya ce ya ce masa sayyidina abubakar ga yadda yake sayyidina umar ga yadda yake shi kuma ya faɗi yadda yake ya ce fa'amma ana amma ni yana nufin shi sayyid ibn musayi fai za ji fira firashi a wutarsu in na je kwanciya duke yin wuturina in ya je kwanciya sai ya wuturinsa shi kenan ya gawa ya kwanta sai kuma asuba ta yi tashi ta yi sallah asuba da haka kamar yadda na ce kowa ya kokari ya dinga yin mutirin nan akwai ma waɗanda sai la abu hurera shi bayan ma yana yanta farkon dare kuma ɗaya yake da an gama sallar isha ya kawai zai koma sai ya kawo raka a ɗaya ta wuturi. Shikenan sai ya tafiyarsa na? ba a rigima da shi wato to ba zai rigima da shi Allah sauri akwai akwai wani littafi da dan fodi ya rubuta shehu dan fodi man bin Fodi ya samu littafin suna a hidayatul dullabi ila tariqis sawab inda cike kawo dan su nuqat guda goma to waɗannan wannan ɗan littafin na ɗan fodiyo shi kaɗai da malamai za su karanta shi kuma su yi aiki da abin da ke cikin shi na ba wata hanyar da za a ce ƙala wa haddasa ni an malikin annahu balagahu anna rajulan sa'ala abdullahi ibn umar anil wutr awajibun huwa fa qala abdullahi ibn umar qad autara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa autara almuslimuna fada alar rajulu yuraddidu alaihi wa abdullahi ibn umar yaqul autar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa autar almuslimuna imam malik yace labari ya zo masa an da rajulan cewa wani mutum sa'ala abdullahi ibnu umar anil wutri ya tambayi abdullahi dan umar game da A wajibin huwa shin wajibi ne faƙala abdullahi ibn umar sai abdullahi ɗan umar ya ce kai da autar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzan allah ya yi ne, wa autar musulmuna haka musulmai ma sun yi ne. kawai haka ya ce mashi faja alar rajul yuraddidu alaihi sai wannan mutum yana ta dawa wajen abdullahi ɗan umar wa abdullahi ibn umar ya ƙul duk lokacin da ya dawo abinda yake ce mashi autar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa autar almuslimuna manzo Allah yayi musulmai sun yi <laughs> kaga bai fito ya ce mashi wajibi ne ko mustahabbi ba haka ya dinga gaya masa hmm? to waɗansu malamai kamar ibn abdulbar annumari shi ibn albar annumari inda za a karanta littafin muwadda dole sai ka inda za ka karanta sharhi ko waɗansu fassarori wanda aka yi muwadda to dole sai ka ji ana ambatan shi saboda shi ne malamin da allah ya mabaiwa yi wa littafin muwadda sharhi mai sunan sharhi har guda biyu daban-daban kuma kowanne har yi wa a duniya ba a samu kamar sa ba ya yi na farko a tamhid limafil muwadda sannan ya zo ya alistiskar ko alistiskar ɗin da ka ga waɗanda ke hannunka sai da ya mata wajen mujalladi goma sha tara ko wani abu kamar haka nan shi tamhid ɗin ma mujalladai ina bi sun fiya littafi guda ne amma ya mai shari haka to duk wanda za ka samu bayansa ya zo ya mamu wadda sharhi to za a ga daga cike yana tsakuro maganganun ibn albar mafi yawancin lokaci shi yasa a zurkari da ya zo daga baya baya yema muwadda sharhi galibi kwafi an fes ne daga manganin ibn albar to shi ibn albar annumari ya yi magana me yasa abdullahi dan umar bai fito ya gaya ma mutunan nan shin wajibi ce ko sunna ba ce ba kashe ibn umar in kala wajibun ya binne sa'il wujubil fara'id wa in wajibin ya wajibin yatahawanu bihi wa yatruku ibn albar ya ce abinda ya sanya ya ce mashi manzan Allah ya musulmai suna yi ya fahimci mutumin ne in ya ba shi fatawa ɗayan biyu to matsala za a samu da mutunan idan ya ce mashi wajibi ce to zai ɗauke ta wajibi kamar yadda sallah azhar take wajibi alhali kuma ba wajibi ba ce da ita idan kuma ya ce mai kai ba wajibi ba ce ba sunna ce ko Habi, yana ganin kawo mutunan ba zai yi ba aka ce masa haka kun gane kamar ba zai yi ba to a matsayinsa na malami mai da'awa ya fahimci mutumin a haka sai dinga ce masa haka kaga bai ce mai wajibi ba bai ce mai sahabi ba kai manzan Allah ya yi musulmi duk suna yi to shi ba musulmi ne zai yi mi zai yi kenan amma da an kuskura an ce mai ba wajibi ba ce ba bai yi akwai irin waɗannan mutane wani fada ya zo wajen manza Allah ce wai sallah nawa ce manza Allah ce mashi biyar ce yace bayan ita ba wata ya ce su kenan azumi guda nawa ne Ya ce na Ramadan ne kadai bayan shi ba wani na wajibi babu kawai sai miƙi yace to na rantsa da Allah su kadai zan yi ban ƙara ko guda ɗaya a ci kawai zuwa ya tafi shi sallah biyar dai ce Allah ya dora ko ce wallahi bai kara ko a da haka shi bai shafa'i da wuturi bai rakaci, bai wata sallar nafila biyar din nan kawai ita ya tsare idan ramadan ya zo ya azumi bai ƙara azumi sai wani ramadanin ya zago ba ruwan shi da sitti shawal ba ruwan shi da azumin arfa ba ruwan shi da ashura da tasuwa duk bai yi sai ramadan kawai kuma da ya tafi manzan Allah ya ce to kun ga wannan mutumin in dai ya tsaya da gaskikan abin da ya faɗa dan aljanna ne to kaga wani aka ce mashi ba wajibi ba ce ba wala bai yi yau a yanzu ma wani yanzu nan sallolin da na farilla a yana yanzu ne don wajibai ne yau da zai samu wata fatawa yanci sallar isha ba wajibi ba ce ba wala ajiyi da ta zai to kaga haka mutane suke to abladan umar ya ji tsoron haka kar ya ce mutunan nan wajibi ce ya ce ya dinga ba da fatawa ya ce sallolin wajibai guda shidda ne kar a ce masa ba wajibi ba ce ba ya ƙi shi kuma Allah da umar yana son ya dan rika yi shi yasa sai ya ce masa manzon Allah yayi musulmai ma suna yi kun ga hikima irin ta magabata ko qala wa ne an malikin annahu balagahu anna aishata zawjan biyu, sallallahu alaihi wasallama kanat taqulu man kashiya an yana ma hatta yusbiha falyutir qabla an yana ma wa man raja an yaste kida akiran laili falyu'akhir witrahu imamu maliku yace labari ya zo masa cewa aisha matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta taqulu tana cewa man kashi an yanama hatta yusbiha wanda yake jin tsoron man kashi an yanama hatta yusbiha falyutir qabla an ma. wanda yake jin tsoron in ya kama bacci ba zai tashi ba har asuba ta yi aisha ta ce to ya wutarinsa farkon dare kamin ya bacci wa marraja an yi steki da wanda yake kwadai yana sa in allah ya da zai tashi tsakar dare ya ce fayu akir hu ya jinkirta wutarinsa kawai kenan ana yanta farkon dare ana yanta ƙarshen dare amma wanda ya aka so a yi ta ƙarshen dare manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a hadisun jabir hadisun musulmi yana cewa ij'alu akira minene akiran laili eh, akira salatikun bin laili witra ce ku sanya sallar ku ta ƙarshe da daddare ta zama mi ta zama wutiri haka manzan Allah yake cewa shi da kanshi قال وحدثني عن مالك عن نافع annahu qala kuntu ma abdullahi ibn umar bi makkata was sama'u mugi mugimatun fakashi abdullahi subha fa awtara bi wahidatin thumma kashafa al-gaymu fara'a anna alayhi laylan fashaffa bi wahidatin ثم صلى بعد ذلك ركعتين ركعتين فلما خشي الصبح اوتر بواحده imamu malik ya ce ya samo daga nafiyu annahu kala nafiyu ya ce kuntu ma abdullahi ibn umar wata rana ina tare da abdullahi dan umar bi makkata a makka wasama'u mujimatin a lokacin sararin samaniya akwai hadari ya ya rufe sama da haka ba a iya ganin taurari ko wani alama wadda za ta nuna lokaci to da ya ga haka faka shi a abdullahi suba sai abu da umar ya tsoron kar a asuba ce fa fa autara biwahidatin sai yi shafa'i da raka a daya <laughs> mun gare sai da wuce sai raka a daya shine fa autara biwahidatin sun manka shafal mu. zuwa can sai hadarin nan ya bude fara anna alaihi laylan sai ga akwai sauran lokaci to yanzu ya zai da wannan wuturi da yi kuma an ce a sa wuturi sallar karshe a dare shi kuma yana son ya ƙara nafila sai ya ce fashafa bi wahidatin fashafa bi wahidatin sai ya ci ko raka'a daya Ɗayannan nan da ya kawo sai ya haɗa ta da waccan ɗayan ta dazu ta zama raka'a nawa kenan ta zama raka a biyu sai mai da ta matsayin raka a biyu kun masalla ba da zalika raka a taini raka a taini sai ya ƙara salloli raka a biyu raka a biyu gwargwadon abin da ya so falon ma ka su buha a wuta rabi hidacin da ya ji tsoron asuba za ta yi sai ya sake wuturi guda ɗaya kun fahimci aikinsa Ga shi kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la witrani fi ce, ba wuturi biyu a dare wannan fatuwar ta Abdullah da Umar hakan shi ya abin ganinta amma da yawan malamai suna ganin ba haka ya kamata a ce an yi ba idan mutum ya yi sai ya samu damar da zai ƙara sallolin nafila bayan wuturi ɗin nan duk da manzan Allah ya ce a sa wuturi ta zama raka a ƙarshe to suka ce wannan alal istihbabi ne mustahabbi ne idan mutum ya samu wata dama wadda zai iya ƙara sallolin nafila ya samu ya ƙara amma wuturin shi tana nan ba zai sake taba ta ba zai sake wuturi ba kun fahimta to wannan shine abin da mafi yawan malamai suka ce amma shi na abdullahi dan umar sai ya kawo mu wuturin nan raka'a ɗaya sai ya maida shafa'i idan malamai suka tafi akan abu za a ga suna ƙoƙarin kare wannan abu to ƙoƙarin kare shi ɗin wani lokaci ma sai ka ji sun faɗi abin da ƙila ma iya baka dariya ko kuma kai babacin yadda tunanin malamin ma ya kai ga haka yanzu wannan raka'a gudan da ya yi aka ce ya ƙaro guda ya haɗa sai wani malami da ake ce ma albaji ya mamuwar ɗashar shi ba sai ya ce yi huce mana annahu lam yusallim min alwahida fa shaffa habi ukura ala ra'ayi man qala la yahtaju fi niyyati awwal salati ila itibari adadin raka'at wala itibari witran wala shaf wa yutamalu annahu sallama sai ya ce raka'a ɗayan nan da abdullahi dan umar yayi ya ce abinda za mu ɗauka shi ne bai yi sallama ba ku gane ya yi raka daya bai yi sallama ba yana zaune sai ya ga alamun gari ya yayi akwai sauran dare sai tashi ya kawo raka daya sai ya sallama to amma to da bai yi sallama ba zaman mu ya zauna yana yi ya zauna ya dayi to waɗansu malamai suna ganin haka mutum wannan wuciri ɗin sai ya kawo mace raka a guda ya mayar da ita shafa'i kenan sai ya sallaci abin da zai sallata sai ya sace kullewa da wuturi to amma kamar da ce wannan ya saba saboda wancan hadisi na la wutirani fi lailatin ba a wuturi biyu a dare guda har shi wannan ayayi wuturi biyu kenan qala wa haddathani an malikin an nafi'in shine ko a ba shi bane ba ko قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر كان يسلم بين الركعتين والركعه في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته امام مالك يا سامو daga Nafi'u Nafi'u yake cewa Abdullahi dan Umar kana yusallimu baina rak'atayn yana yin sallama in ya ka tsakanin raka'a biyu war raka'ati fil wutri da raka'a ɗayansa ta wuturi. in za a yi shafa'i da wuturi ya yana sallama ko in an yi shafa'i ɗin nan sai a yi sallama sai a tashi a kawo wuturi. to na fi yace abdullahi don umar ma haka yake in ya yi shafa'i raka'a biyu kan yi sallama hatta ya amura bi da hajati har ma wani lokaci in ya yi sallamar kamun ya tashi ya kabbara wutir yana dan sanya aiki yana sa yaran shi su masa wani aiki akan wata bukata tashi cewa ne yi min kaza mun gane so kaga ba wajibi bane ba sai an juna su ana iya raba su mutum ya magana ko ya wani aiki amma dai ba a san rabawar ta tsawo ba a san rabawar kamar yadda malamai suke cewa qala wa haddathani an malikin an ibn shahabin an sa'ad ibn abi waqas kana yutiru da atmati biwahida an karbo daga maliku ya karbo daga ibn shahab anna sa'ad ibn abi waqas yace sa'ad ibn abi waqas ahadul ashra al-mubashirin bil janna ko kana yutiru ba'da atma yana yin wutiri bayan sallar isha'i bi wahidatin da raka'a daya tal in ya isha'i sai tashi ya kawo raka'a da sa'ad ibn abi waqas wa kaza sahha an usman wa muawiya wa saubana ibn abbas haka ya inganta daga sayin na usman da sayin na mu'awiya cewa duk suna yin raka a ɗaiɗai a matsayin wuciri kawai ƙala maluku walaisa ala hadal amalu indana walakin adnal witri salasu imamu malik ya ce to mu dai ba haka muka ga ana aikatawa a garinmu ba mun gane inda na aibin ce. ya ce walakin mu a garinmu adnal wutiri mafi karancin wutiri salasun shi ne raka uku raka uku raka biyu ta zama shafa'i sai daya ta zama mai ta zama wutir da haka su a malikiya yukurahul iktisaru alal wahida suna ganin makaruhi ne mutum ya raka a daya a hiya al wanda ita ce witri duna an yusalli qablaha ash-shaf kafin yayi shafa'i wa hadha hadha ala mazhabi wa in kana khilafu zahir muwadda duk da kuma wannan din ya sa saba mazahirin muwadda ko tun daga hadisi can ya kawo baya da kuma waɗansu hadisai don wanda suka zo suka ce ana iya mutiri da raka a biyar da raka a uku ƙala wa haddasa ni an malikin an abdullahi ibn dinarin an abdullahi ibn umar kana ya ƙuni salatin magribi witiru salatin nahar maliku ya karɓo daga abdullahi ibn dinarin cewa abdullahi ɗan umar yana cewa sallan magrib ita ce wutirin sallolin rana sallan magarib kamar matsayin wutiri take a sallolin rana ita kuma wutiri kamar matsayin wutiri ce ga sallolin dare haka abdullahi da umar yake fada kala maliku Imam malik ya ce man autar awwalan layli thumma nama thumma qama fa badalahu an yusalliya falyusalli mathna mathna fa huwa ahabbu ma sami'tu ilayya imamu maliku ya ce man autara awwalar laili wanda ya wuturinsa farkon dare sun mana sai ya kwanta ya bacci sun maka sai ya tashi fabada hu an yi salliya sai ga yana da damar da zai iya ƙara sallah kuma ya yi wuturi sai ce falusalli mafina mafina ya sallar shi raka'a biyu biyu sallama biyu sallama biyu sallama biyu sallama biyu sallama sai ya ce fahuwa a habbu ma sami iki ilayya wannan kuma shi ne mafi soyuwar abinda na ji wanda ya zo mani mun gani malamai suka ce kamar yana ishara ne ga wancan hadisi da yake cewa lawi tirani fi lailatin ba a wuturi biyu a dare guta da aka shi yana ganin idan mutum ya yi wuturi sai ya tashi ya ga dama zai iya salla kawai raka a bibin shi ya sallama shi kenan ba sai ya sake wuturi ba mun gane to wannan shi ne fahimtar imam malik a kan sake wuturi a dare allah mu dace na allah kai musati mai zuwa za mu tashi wuturi bayan alfijir ya ke a kira sallah anan za mu dakata da yarda ubangiji za mu ci gaba mako mai zuwa idan allah ya ta'ala ya nuna mana lokaci abinda muka faɗa na daidai allah shi ba mu ladai kuskuren da muka yi kuma allah shi mana afuwa shi ya fi mana baki ɗaya allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata mu ƙara yin addu'a mu roƙi Allah subhanahu wata'ala Allah ta'ala ya ƙara taimaka ma mutanen Falasɗinu da Gaza Allah ya ba su nasara akan waɗannan makiya abokan su ƙasar Isra'ila Allah kuma mai iko ne akan haka kuma alhamdulillahi addu'o'in da bayan Allah suka yi ta yi na Allah ya taimake su Allah ya ba su nasara kusan muna iya cewa allah ta'ala ya taimake su kuma ya ba su nasara waɗanda addoyi allah ta'ala ya karbe su tun daga ranar bakwai ga wata oktoba lokacin da aka fara yakin har zuwa lokacin da aka sanya yarjejeniya ta tsakaita wuta a ranar juma'an nan da ta wuce to idan ka kalla abubuwan da suka faru a wajen yaƙin, to kana ya cewa falasinawa ko 'yan uwa musulmai na hamas su ne suka samu galaba su ne suka samu nasara domin shi yaki ana gane nasarar shi ne ta hanyar biyan bukatunka duk wanda zai tafi yaki to ya tana da waɗansu buƙatu wanda take so ta cimmawa a wannan yakin to idan ta cimma waɗannan buƙatun nata shi kenan ta samu nasara ko da an kashe mata mutane da yawa to wannan shi ake kallo a matsayin cin nasarar yakin. to idan muka kalli manufofin isra'ila a wannan yakin, ba wanda ta cimmawa manufofin da ta sa ta fito yakin. a abin da suke fada ba manufar da ta cimmawa a gefe guda yan kalli hamas manufofinsu na yaƙi sun kuma sun cin musu to kaga su a suka yi nasara kenan su suka yi nasara idan mun kalli abin da ya haifar da yaƙin a kun san ranar bakwai ga wata 'yan hamas suka shirya wani mummunan hari wanda shi kan shi wannan harin har gobe duniya tana mamakin ya aka ya yi shi domin ba ka da boda mai matakai na tsaro mafi tsanani kamar boda isra'ila da falasdin boda ce wadda an daukan mata matakai na tsaro ba su karfi ta yadda ana ganin cewa bai yiwuwa ma wani ya tsallaka daga bangaren falasini ya shiga bangaren isra'ila ba tare da isra'ila ta sani ba kai karewar dai wannan kyamarori har gawan kyamarori aka saka ta yadda koda wani zai haƙa rami ya ta ƙarƙashin ƙasa za a iya hango shi komin girman abin komin ƙanƙanta shi ana cewa koda kiyashi ne zai kurosin wannan bodin isra'ila za ta gan shi to amma da wannan matakan na tsaro ranar bakwai ga watan oktoba din nan 'yan hamas suka ambaliya suka shiga ƙasar isra'ila duk waɗannan jami'an tsaro da waɗannan na'urori duk ba su gani ba to kaga ya taimakon allah ne wannan da suka shiga suka yi ta kamo mutane da 'yan ƙasar waje da 'yan ƙasar isra'ila ɗin haka yasa sa'a dama daidai lokacin ana wani biki na bushasha ta suka kawo mutane suka kawo mutane da yawa har da sojojin isra'ila din sai suka shigo da su falasin suka zo suka ɓoɓoye su da isra'ila ta fahimci an yi haka sai suka ce to za su ta yaƙi babban manufarsu ta fitowa yaƙin shi ne su karya ƙungiyar hamas domin hamas ta fito ta ce ita ce wannan abu to sai suka ce za su yaƙi in ta kama za a shiga har cikin falastinu sai sun kari duk inda waɗannan hamas yake da waɗansu makamansu za su bi su lalata su yadda zai to ba sauran hamas a bayan ƙasa sun gama da ita kaga manufa ta farko kenan manufarsu ta biyu suka ce waɗannan mutane da aka kama aka shiga da su za su amso su ba tare da wani sharaɗi ba duk inda aka kai su za su bi su kwato mutanensu da ransu kuma ba tare da an samu su wani sharaɗi ba tsallaka da su su mai da su gidajensu kaga manufa ta biyu kenan a manufarsu ta uku wanda waɗanda da dai wannan ba su fito sun bayyana ba amma dai ana ganin kamar akwai alamun su suke ma gaba ɗaya su kore mutanen falasɗin daga yankin gaza to waɗannan su ne manyan jigon dalilan da ya sanya isra'ila ta ɗora wannan yakin to shi aka fara yaki dama can kullum zaluncin da suke yi ba su yadda su haɗu da 'yan hamas sai dai su biyo talakawa civilians a cikin unguwanni suna kashewa shi yasa suka dinga ruwan bom amma ba inda suke kai hari daga makarantu sai wuraren ibada sai wurin 'yan gudun hijira har asibitoci dai ba su bari ba amma ina mutanen hamas ina sun ki zuwa inda suke sunan suka suke ta kashe innocent mutane bayan allah to manufa ta farko ta ganin sun karya hamas kaga wannan yanzu ban shi burinta ba don har yanzu hamas tana nan kuma tana da ƙarfinta ba su ba gado inda suke ba ba san inda makamun suke ba har wannan asibitin a shifa da suka shiga ai cewa suka yi sun gano intelligence report ya nuna masu cewa daga nan cikin hamas take harba musu makamai suka shiga asibitin ba inda ba su duwa ba hamas ba alama hamas a wurin to kaga cewa su karya hamas nan sun samu feluwa ba su kare hamas ba yanzu hamas suna nan da karfinta kaga wannan manufar ba a cin mata ba manufarsu ta biyu